Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Հրոշակագործ Էլադա Միրզոյանի պատրաստած տորթերն առանձնանում են հաճելի համով եւ բույրով։ Բացի հիմնական բաղադրիչներից Էլադան ավելացնում է ամենակարևորը՝ սերը, իսկ հրոշակագործի շնորը նրան փոխանցվել է մայրիկից։ Մեր հյուրն այսօր Էլադա Միրզոյանն է։ Բարև ձեզ, Էլադա, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես ռադիոյն կնդիրներին ասեմ, որ Էլադան տևական ժամանակ է զբաղվում է տորթերի պատրաստմամբ։ Այո, ինչպես ձեր մոտ այդ սերը առաջացավ, Էլադա։ Իմ մոտ դեր փոքր ժամանակվանից հասակից եղել է այդ սերը։ Ես ոնց բացատրեմ, ոչ միայն տորթերի, այլ Խոհանոցի նկատմամբ։ Խոհանոցի նկատմամբ շատ մեծ սեր ունեմ։ Այ օրինակ գիտեք, փոքր ժամանակ, երբ աղջիկները սովորաբար փորձում են ինչ-որ բան անել խոհանոցում, մայրիկները շատ հաճախ հանդիմանում են, որ չի կարելի, ասենք կջարդես, կկեղտոտես, ձեր պարագայում դա ինչպես եղավ։ Իմ մոտ էլա տենց եղել, մայրիկս որ գնում էր աշխատանքի, բան դուրս էր գալիս, ես նենց սպասում էի, որ դուրս գա, մի բան պատրաստեմ, էլի, տենց ու շատ համով էր իմ պատրաստածներս լինում, դրա համար ենքան էին գովում, գովում ու իմ մոտ այդ սերը ավելի մեծացավ էլի եւ խոհանոցի հանդեպ եւ հուշակագործության հանդեպ տենց իմ մոտ միշտ այդ ոնց բացատրեմ մարդ կա դա փողի համար է անում բայց իմ մոտ դա սեր է մինի սեր է խոհանոցի հանդեպ Փաստորեն միայն տորթեր չեք պատրաստում, այո, որքանով հա։ հասկացա, նաև ուտեսներ եք պատրաստում։ հա, Ուտեսներ եմ պատրաստում եւ շատ հաճույք եմ ստանում դրանից։ Նենց չէ, էլի որ չգիտեմ, տենց ճուզելով եմ անում, սա իմ, իմ մոտ ինչա ես անում եմ ցանկությամբ եմ անում։ Եթե ես ցանկություն չունեմ, չեմ անում։ Դա իմ մոտ բնավորությունն է։ <laughs> Շատ լավ։ Դե, ինչպես ասում են, սիրով արած ամեն մի գործ բնականաբար շատ երևում է, չէ՞, ասենք համտեսողը անմիջապես զգում է, որ սիրով է այս գործը արվել։ Էլա դա կարող եք հիշել օրինակ ձեր առաջին պատրաստած տորտը։ Առաջին պատրաստած տորտը ոնց բացատրեմ, տենց մամաս ճիշտն ասած ես ամեն ինչը մամայից եմ էլի սովորել այդ բիսկվիտներ թխելը տենց միդովի տորտեր բաներ սա մամայից եմ Էլի տենց նայել եմ, էլի ոնց այնք պատրաստում բան։ 15 տարեկան էի, որ առաջին տորտ թխել եմ, հա։ Այդ լա բան, բիսկվիտ էր։ Կրեմով, բանով, տենց պրոստը ես սիրում եմ զարդարել, էլի։ Էմոտ այն ժամանակ տենց զարդարանքը իմ մոտ տենց լավ չէր ստացվում։ Էդի տարիների ընթացքում էլի ավելի աճեց որովհետև իմ մոտ կա նկարչության գծեր, որը ես նկարչություն էի գնում, Ահա։ Ցանկանում էի художник մոդելյեր, դիզայներ։ Ահա։ Ստացվեց, էլի չթողեցին մերոնք ծնողներս։ Դե չստացվեց այդ ցանկությունը այդ երազանքը ես իրականացրել եմ իմ տորթերի միջոցով։ <laughs> Շատ լավ։ Իսկ ասենք հենց այս պատվերները, որ ունենում եք, նախ սկսեք նրանից, ովքեր են ձեր պատվիրատուները, մարդիկ ինչպես գիտեն, որտեղից գիտեն ձեր մասին։ Դուք տնային պայմաններում եք աշխատում, որքանով ես գիտեմ, այո։ Հա, տնային պայմաններում եմ աշխատում, տենց գործակազմներ լինում է մեծամասամբ ին ծանոթներ են էլի տենց որ իմանում են իմ մասին տենց շատերը չեն իմանում ես ռեկլամաբան չեմ Facebook-ում հանրներ ունեմ էտի իմ հարազատներս են իմանում, իմ ընկերներս Facebook-ի շատերը չեն իմանում, էլի։ Ուզում ասեմ, որ շատ զակազներ լիներ, ավելի շատ գործս ավելի ավելի կատարելագործվի։ Համեզակազով իմ մոտ ավելի նոր բաներ է առաջանում։ Ես չեմ սովորում, դա իմ մեջ կա։ Ոնց որ նկարչությունը էլի նկարելով նկարիչը ավելի է կատարելագործում։ Ձերքը ավելի է կատարելագործում։ Նենց էլ տենց այդ տորթերի բանով ես զգում եմ էլի ինձ վրա, որ ավելի եմ անելով ավելի է ձեր կսվարվում։ Իսկ ասենք սեփական արտադրամաս բացելու մասին չեք մտածել։ Շատ եմ մտածել ճիշտն ասած, ու շատ վաղուց պիտի այդ բացեի, այս դրության լարվածության համար ես տենց չեմ ուզում էլի հիմի չգիտեմ աստվածանի սա լավ լինի կբացեմ հաստատ կբացեմ որտեվ ես սիրում եմ այդ աշխատանքը էլի այնպես չի որ ինձ փոքր կարիք ունեմ, դրա համար եմ աշխատում, դա իմ սերը իմ մեջից է, էլի բխում։ Ես չեմ կարողանում մի օր առանց կուխնյայի մնալ։ <laughs> Ես պիտի մտնեմ կուխնյա, մի բան սարքեմ, մի բան պատրաստեմ, եթե զակաս չկա իմ հարազատներիս համար։ Բարի, այս պահին նույնպես դուք ինչ որ մի բան եք պատրաստում, որքանով ես հասկացա։ Ափսեների կոնֆետներ եմ պատրաստում, շոկոլադի, քանի որ այստեղ կոնֆետներ չկան։ Ահա։ <laughs> Տնական կոնֆետներ եմ պատրաստում, քանի որ Արցախում արդեն կոնֆետներ խանութներում չկան, այո։ Դրա համար տունը պատրաստում եմ եւ իմ հարազատներիս համար եւ տենց զակազներով, էլի։ Օրինակ, ինչպես է կոնֆետներ պատրաստում, ասենք այդ process-ը ինչպես է տեղի ունենում, որտեղից է այդ հումքը, ինչպես է պատրաստում, մի քիչ պատմեք։ Այ այս պահին ինչ եք անում օրինակ։ Այս պահին շոկոլադն եմ հալեցնում։ Տենց։ Շոկոլադը պատեմ էլի կոնֆետները շոկոլադով։ Հետո գործընթացը հալեցնելուց հետո ինչ եք անում։ Ոնց բացատրեմ, էդի պահի տակ անդ, մեկ նայած ինչ կոնֆետներ են պատրաստում հիմի շոկոլադ կոնֆետներին պատրաստում է չա սպիտակնաչինկով վերևը սենց դե շոկոլադով պատում է սպիտակ շոկոլադով տենց դիզայներսկի գեղեցիկ բաներ եմ անում էլի վրեն նախշ բաներ եմ պատրաստում պլիտկաներ եմ պատրաստում պլիտկա ըհը փաթեթավորում եք ելնելը հա տենց որ զակազ լինում է անում եմ տանը մեր իմ հարազատներից համարել եմ գեղեցիկ փաթեթավորում, հետո տնում, էլի տենց դիզայնով սարքում եմ, հետո տնում։ Տենց ինձ ծերուն եմ, էլի նենց չի որ հատուկ առևտրի համար եմ դա ես անում։ Բայց դե որ ծեր ունեմ ու շատ եմ բան եմ էլի անում, վաճառում եմ։ Իսկ ասենք այս օրերին արդեն երբ երկու ամսից շատ է Արցախը շրջափակման մեջ է եւ կոնֆետների խիստ պակաս է զգացվում, ասենք պատվերներ ունենում եք թեկուզ խանութներին տրամադրելու։ Ճիշտն ասած խանութների հետ ես չեմ խոսել, չեմ ուզում էլի խոսեմ, որովհետեւ տանես, թողես, մեկ էլ չծախվի կամ ծախվի, տենց չեմ ուզում էլի չեմ խառնում տանը, որ լինում ազակաս անհատական, անհատական հա, պատկերներ ունեն։ Անհատական։ Մեկ էլ որ ինձ համար բամբացեմ, տենց այն ժամանակ կդնեմ իմ գործերս ու ես իմանում եմ որ հաճույքով կառնեն էլի Իսկ օրինակ Դեվիդի սախ տնական եմ ես պատրաստում, ես ոնց որ մերոնց համար եմ էդի պատրաստում, նենց էլ վաճառքի համար եմ։ Նես չէ՞ լի որ ես վերցնում եմ տանը համար ուրիշ ապրանք, վաճառքի համար ուրիշ էլի ինչը ուտում ենք մենք, այն էլ ես վաճառում եմ։ Այո, որակի վրա եք նաև շեշտադրում։ Ու հարմար հարմար կներով էլի տենց ես չեմ դնում որ այս իրավիճակում ավելի թանկ պիտի լինի կամ որևէ մի բան մի քիչ նեղնա այս պեսոկի բանի հարցերը էլի այո բայց դե ոչինչ փակաստո Էլադա ջան, իսկ օրինակ ասենք պատվերներ երբ ունենում եք կոնկրետ տորտերի վրա այդ դիզայնը իրենք են որոշում հաճախորդները թե վստահում են ձեզ արդեն։ Ճիշտ ասած մարդ կա, որ զանգում է, դու գիտես էլի ոնց անես, ասում է, ես չեմ ուզում, ես կարող ասեմ քեզ նենց գեղեցիկ չլինի բան, էլի դու որ դիզայներսկի թեքումներ ունես, տենց սեր ունես, դրա համար դու ավելի լավ կորոշես ոնց թխես։ Օրինակ աղջկա համար տորթ են ուզում, ասում են ինչ կարելի է, էլի։ Էլի ես էլ բացատրում եմ, ասում եմ երեխատ ինչ մուլտֆիլմեր է նայում, տենց էլի խոսում եմ հետ էլի, մի քիչ խոսում եմ, որ երեխու համար դա անակնկալ լինի։ Նողը կարողա չհասկանա, հա տենց չիմանա ինքնա շտորտ լինում է տենց բաներ բայց դեւ նկարել են ուղարկում ինձ վրա ասում են ցես նույն տորտը թխի այո դե տխում եմ էլի նույնը ոնց որ ուզում են։ <laughs> Այո, արդյունքը հա, ստանում եք։ Ոնց որ ուզում են, հա, ստանում եմ իրանց։ Բայց դե լինում է որ ազատել է, էլի, ազատ ոչ ա լինում դու ոնց որ ուզես տենց տենց էլ եմ անում եւ գոհ են մնում հաճախորդները որքանով հասկացա հա, դե միջև հիմի չեմ բողոքել <laughs> Իդեպ ասեմ ես ռադիոյն կնդիրներին, որ ես նույնպես առիթ ունեցել եմ ձեր տորտերից համ տեսելու, ոչ միայն արտաքին տեսքով է գրավում, նաև համն է շատ յուրահատուկ, սիրով եք անում։ Հենց հիմքում դա է ընկած, սերն է ընկած եւ սիրով, իրոք Էլա դա իսկ ասենք եղել են պատվերներ հարսանեկան։ Չէ՞ որ հարսանեկան հա։ պատվերները փոքրինչ դժվար է, չէ՞, ասենք։ Հարսանեկան պատվերներ եղել է, ես արել եմ հարսանեկան պատվերներ, ճիշտ ասած, ես թխել եմ իմ եղբոր տորթը։ Ամենից դժվար պահին էլի, տենց որ ես պիտի պատրաստվեմ բան, ես չեմ ցանկացել առավել էլի զակաստալ, ասել եմ, դա իմ նվերն է էլի։ Ես թխել եմ դա։ <laughs> Այո։ Ճիշտ ասած, շատ դժվար էր, ոչ թե այդ գործի պահը, այլ որ դու այդ պատասխանատվությունը հա պատասխանատվությունը քեզ վրա է ու ձեր հարսանիքն է դժվար պահին ես Ռուսաստանից մեր բարեկամներ եկել են։ Այո, հարազատներով, բարեկամներով։ հա։ Հարազատներ։ Մամաս ասեց, «Էս ինչի գործ ես բռնել ասում ես պահին»։ Ասում, «Չէ, ես պիտի անեմ»։ Ու ոնց որ շատ լավ ստացվեց, նես չէ, էլի որ սովորական տորթ է։ Զան ես շատ սիրուն տորթ էր։ Այո։ Չգիտեմ, դու տեսել ես։ Չէ, չեմ տեսել։ Կարը կա։ Հա, ու տենց շատ զակազներ ա եղել, մի քանի հատ եղել ա, դիվ որ ասեմ շատ է եղել հարսանիքի։ Մին 5 հատ եղած կլինի էլի, բայց ոչ ավել։ Էլադա, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերն ընդունելու համար, ձեր գործերին մաղթում եմ հաջողություն, տա Աստված Արցախում խաղաղություն լինի եւ այդ ժամանակ անպայման կիրագործվեն ձեր բոլոր երազանքները, ձեր բոլոր ցանկությունները։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ապրեք, ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Պարզվում է, որ Էլադա նաև արհեստավարժ խոհարար է։ Ցավոք, նրա պատրաստած ուտեստներից դեռ չեմ ճաշակել։ Փոխարենը համտեսել եմ համով տորթերը։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Thank you